Նախորbanությունների մասին համառոտ Արցախի ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում տեղի են ունեցել օրենքների նախագծերի քննարկումներ։ Մարտավարամասնագիտական պարապմունքներ պաշտպանության բանակում։ ԱՄՆ նախագահի խորհրդականը կարևորել է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել հանրապետությունում էներգետիկ հնարավորություններն օգտագործելու ուղղությամբ։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Ստեփանակերտում կայացել է Շվոն Նաշմարշալի հայոց ցեղասպանության մասին պատմող գրքի շնորհանդեսը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ խմբակցությունների ղեկավարների հետ։ Քննարկվել են հիփոթեքային վարկավորման ոլորտում նոր քաղաքականության մշակմանը եւ բնակարանաշինությանն առնչվող հարցեր։ Նախագահը պահանջված է համարել նման քննարկումները, նշելով, որ դրանք հնարավորություն են տալիս ավելի արդյունավետորեն իրականացնել պետական տարբեր ծրագրեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցել ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը։ Այն վարել է հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը։ Հանձնաժողովի անդամները քննարկել են մարդու իրավունքների պաշտպանի Թափուր պաշտոնի համար ազգային ժողովին տեխնացու առաջարկելու մասին հարցը։ Քննարկմանը ներկայ է եղել նաև ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության կողմից առաջադրված Թափուր պաշտոնի տեխնացու Արտակ Բեկլարյանը։ Այնուհետև կառավարության լիազոր ներկայացիչ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին, երեխայի իրավունքների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագիծը։ Հանձնաժողովը քննարկել եւ դրական եզրակացությամբ առաջարկել է հարցերն ընդգրկել առաջիկա լիագումար նիստի օրակարգում։ Ավելի վաղ տեղի էր ունեցել արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը Արպատ Ավանեսյանի նախագահությամբ։ Հանձնաժողովը քննարկել է Արպատ Ավանեսյանի հեղինակած աղբանության եւ սանիտարական մակրման մասին, թափոնների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, տեղական ինքնակառավարման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, տեղական турքերի եւ վճարների մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում վերացումներ կատարելու մասին, բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում վերացում կատարելու մասին օրենքների նախագիծը։ Նախագծերի փաթեթը դրական եզրակացությամբ ընդգրկվել է Լիագումար նիստի օրակարգում։ Պաշտպանության բանակում հետագա ծառայությունը շարունակող ռազմաուսումնական հաստատությունների 2018 թվականի շրջանավարտների եւ նորանշանակ սպաների հետ անցկացվող Հրամանատարական հավաքների շրջանակում հոկտեմբերի 24-ին բանակի ասպարեզ հրաձգարանում անցկացվել է պարապմունք քրակային պատրաստության առարկայից, որի ընթացքին հետևել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից, մինչ քրակային վարժաձևերին անցնելը նախապես բացազատված ուսումնական կետերում ռազմական գերատեսչության ղեկավարի անմիջական վերահսկողությամբ Շտաբի բաժիների եւ ծառայությունների պետերի կողմից անցկացվել են ցուցադրահրանգչամեթոդական պարապմունքներ, որի ընթացքում Պաշտպանության բանակի հրամանատարը տեղում նկատված թերացումների վերաբերյալ տվել է համապատասխան ցուցումներ։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ բանակցություններն անցան խիստ դրական մթնոլորտում։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով իր եւ ամերիկացի պաշտոնյայի հետ հանդիպումից ստացած տպավորությունները։ Կարծում եմ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները նույնպես նոր մակարդակի բարձրացնելու իրական հնարավորություն կա, եւ մենք պատրաստ ենք օգտվել այդ հնարավորությունից, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Հայաստանում է տարածաշրջանային այցի շրջանակներում։ Սա ամերիկյան ամենաբարձր մակարդակի եւ ամենախոշոր պատվիրակության այցն է անկախության տարիներին։ Հիշեցնենք նաեւ, որ Ջոն Բոլթոնը Երևան է ժամանել 3 երեկոյան։ Նրա այցը տարածաշրջանային է։ Մեկնարկել է հոկտեմբերի 21-ին Մոսկվայից, որտեղ նա բանակցություններ է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մոսկվայից հետո Բոլթոնի հաջորդ կանգառը եղել է Բաքուն։ Այստեղ նա խոսել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ իր մտեցումներից։ Նա մասնավորապես ասել է, որ ԱՄՆ-ն հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը խաղաղ ճանապարհով։ Նրա դիտարկմամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կարող է ազդել ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում խաղաղության հաստատման վրա։ Այսինքն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ռազմավարական տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի նաև մեզ համար, ասել է նա։ Նշենք, որ Երևանից Բոլթոնը մեկնելու է Թբիլիսի։ Հայաստանը բազմից ներկայացրել է իր դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոք քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Խաղաղ գործընթացը պետք է երաշխավորի, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այլևս Ադրբեջանի կողմից ոտնձգությունների չընթարկվի, իսկ ԼՂ ժողովրդի ինքնորոշման հարցը կհարգվի։ ԼՂՀ-ն պետք է վճռորոշ ձայն ունենա, նշել է մամլոք քարտուղարը։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև օպերատիվ կապի արկայությանը։ Հաշվի առնելով էլեկտրական շարժիչներով աշխատող տրանսպորտի ոլորտում աշխարհում տեղի ունեցող սրընթաց զարգացումները եւ մեր հանրապետությունում արկա էներգետիկ հնարավորությունները, ժամանակն է, որ այդ ուղությամբ քայլեր ձեռնարկենք նաեւ մենք, ստեղծելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ եւ մեխանիզմներ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է նախագահի խորհրդական Արայիկ Հարությունյանը, Նշելով Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեի օրինակը, ով վերջերս էլեկտրոմոբիլների ներկրումը խթանելու նպատակով հայտարարել է կոնկրետ քայլերի մասին, խոստանալով այն ազատել հարկերից եւ մաքսազերծումից։ Կարծում եմ, որ ընթացիկ եւ նախատեսվող էներգետիկ նոր նախագծերի շնորհիվ գալիք տարիներին էլեկտրակայանի արտադրությունը կգերազանցի մեր նախնական ակնկալիքները, բարձրացնելով Արցախի ռազմավարական անկախությունն արտաքին հաղորդակցություններից, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ Խաշաթաղի շրջանում ապրող բազմազավակ ընտանիքների համար շարունակվում է առանձնատների կառուցման ծրագիրը։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանի խոսքով կառուցում է 18 բնակարան, որոնց մի մասը շահգործման կհանձնվի այս տարի, իսկ մյուս մասը 2019 թվականին։ 2019 թվականին նախատեսում է շրջանում կառուցել մոտ 50 բնակարան, որոնք նույնպես կտրամադրվեն 5 եւ ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների։ Թերշնաբուծությամբ զբաղվող Նարեկ Գալստյանը բիզնեսն ընդլայնելու մտադրություն ունի։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շամյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը նախապատրաստական աշխատանքները, որի մեջ մտնում են տարածքը պատրաստելը, սարքավորումները ձեռք բերելն ու տեղադրելը, գործին ծանոթանալը, տևել են մոտ 1.5 տարի, պատմում է Նարեկը։ Այս տարվա հունիսի վերջից սկսեցի լոր բուծել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի փոքր վեդի գյուղում, իսկ օգոստոսի վերջին թռչուններին տեղափոխեցի Խարվաճար։ Բիզնեսն սկսել է իր միջոցներով, այնուհետև աջակցել են բարեկամներն ու հարազատները։ Այժմ Խարվաճարում ամեն օր կարելի է լորի թարմ ձու ձեռք բերել։ Թռչունները բուծվում են Խարվաճարում ինկուբատորի մեջ։ Ձվի արտադրությունը հասնում է օրական մինչև 70-ից 80 հատի, սակայն քարվաճարի խանութներում այդ քանակով կարող է սպառվել մեկ շաբաթվա ընթացքում, նշում է Նարեկն ու ընդգծում, իր բիզնեսի հիմնական նպատակը ոչ թե լորի ձու, այլ միզ վաճառելն է։ Սակայն այստեղ է սպառման լուրջ խնդիր կա։ Քարվաճառում հյուրանոցներ, ռեստորաններ չկան, որ մեծ քանակով պահանջարկ լինի։ Մինչև այժմ արտադրանքը վաճառվում է Քարվաճառ քաղաքում։ Մեր զրուցակցի կարծիքով սպառման խնդիրը կապված է տեղի բնակչության փոքր թվի հետ։ Միգուցե նաև մթերքը նորույթ է տարածքի համար եւ մարդիկ ուղակի դեռ սովոր չեն։ Փորձում եմ սպառման նոր վայրեր գտնել, մասնավորապես կարող եմ լորի միզ մատակարարել ոչ մինչև Ստեփանակերտ եւ Գավառ, համագործակցելով հյուրատների, ռեստորանների, սննդի օբյեկտների հետ։ Այս ուղություններով մթերքի տեղափոխում հնարավոր է կազմակերպել, ասում է մեր զրուցակիցը։ Առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում քարվաճառում բուծվող լորերի թիվը կհասնի 600-ի։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լրացել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանեսյանի պաշտոնավարման 100 օրը։ Այդ կապակցությամբ նախարարն այսօր հրավիրել է Մամլո Ասուլիս Լրագրողներին ներկայացնելով այդ ժամանակահատվածում իր գործնեության արդյունքներն ու համակարգի առկա խնդիրները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախարարը նախ ներկայացրեց երիտասարդության ոլորտի ծրագրերը, կատարված աշխատանքներն ու անելիքները ավարտին հասնող տարում։ Երիտասարդության ինքնիրացման եւ զարգացման պայմանների ապահովում, ԼՂ շրջաններում երիտասարդական ծրագրերի իրականացում, երիտասարդության շրջանում ազգային արժեհամակարգի արժեքային կողմնորոշման համարապնդում, երիտասարդության ռազմահայրենասիրական հոգեոր առողջ ապրելակերպի դաստիարակություն եւ ուրեմն ՀՀ եւ արտերկրի հետ երիտասարդության համագործակցության զարգացում, որը մեր երիտասարդական քաղաքականության հիմնական կետերից մեկն է։ Նախարարի հավաստման բավականին համալիր միջոցառումներ են իրականացվել զբոսաշրջության զարգացման ոլորտում, մասնավորապես Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացվել է տարբեր ցուցահանդեսներում, ինչպես Արցախում ու Հայաստանում, նույնպես եւ այլ երկրներում, ինչպես նաեւ կազմակերպվել են դասընթացներ հյուրատնային բիզնեսի զարգացման համար կազմակերպել են տարբեր դասընթաց սեմինարներին, գործել է նաև երկրորդ անգամ տուրիզմ բուս զբոսաշրջային ուղևորությունների նախագիծը Ստեփանակերտով, Վանք եւ Հունոտի կիրճողություններով, ինչը մեծապես յուրացրել է ներքին եւ ներգնա զբոսաշրջիկների Արցախում ճամփորդելու հարցը։ Զբոսաշրջային ոլորտի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար Լեռնիկ Հովանեսյանը ներկայացրեց վիճակագրություն, ըստ որի 9 ամսվա ընթացքում Արցախը այցելել 24000 զբոսաշրջիկ, 18% տոկոսով ավել, քան 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Գանուցային տնտեսության օբյեկտները այժմ 64-ն են 1532 տեղով, այսինքն մահճակալով։ Կան լիցենզավորված 7 զբոսավարներ, զբոսաշրջային օպերատորների թիվը 9-ն է, զբոսաշրջային գործակալը 1-ն է։ Ինչ վերաբերում է հուշարձանների պահպանությանն ու վերականգնմանը, ապա այս ուղությամբ եւս իրականացվել եւ իրականացվում են զգալի աշխատանքներ։ Կազմակերպվել են հուշարձանների դիտարկում, որի ժամանակ վել ստուգվել է Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի եւ Քաշաթաղի հուշարձանների պահպանության վիճակը։ Ի հայտ են բերվել նաև շարժաններ, կազմել են որոշակի սխեմատիկ նախագծեր առաջիկայում որոշ շարժանների ամրակայման վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար։ Կատարվել է երից մանկանց վանքի վերականգնման ծախսերի վերահաշվարկ ինդեքսացիա, նաև նշեմ, որ երից մանկած վանքի վերականգնման համար մենք բանակցություն ենք վարում Ավստրալիայի մեր հայ համայնքի հետ, այն վերականգնելու հովանավորչական միջոցներով երից մանկած վանքը վերականգնելու նպատակով։ Անդրադառնալով մշակութային կյանքին նախարարը նշեց, որ այն բավականին ակտիվ է եղել համերգային ծրագրեր, թատերական ներկայացումներ, ցուցահանդեսներ, մշակույթի հանրահայտ գործիչների այցեր Արցախ եւ այլն համերգային միջոցառումներ է տեղի ունեցել։ Բավականին ակտիվ աշխատել ենք համազգային կրթահամաշակութային միության հետ, նաև մեր Սփյուռքահայ մշակութային գործիչների այցելությունը Արցախ, մասնավորապես հունիսի 29-ին Արմեն Ահարոնյանի մենահամարգը Սփյուռքահայ դաշնակահար, Արևմտյան Ամերիկայի Նյու Ջերսիի Նայիրի պարախմբի, ուրեմն համերգ, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության Հարավային եւ Նյու Ջերսիի համազգային մասնաճյուղի հիմնադրման 50-ամյակին։ Ասուլիսին նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, որոնց Կանդրադառնանք վաղվա մեր թողարկումներում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանագերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի ճեմասրահում 3 երեկոյան աննախադեպ միջոցառում էր։ Արցախում է Նյու Յորքի Manhattan Valley College-ի պրոֆեսոր Շվոն Նաշ Մարշալը, ով եկել է իր հայրերի մեղքը գրքի շնորհանդես առաջին այստեղ Ստեփանակերտում անցկացնելու համար։ Միջոցառման կայացմանն աջակցել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Կրկին լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Շվոն Նաշմարշալն առաջիններից է, ով իր գրքում փորձում է ապացուցել, որ երիտ թուրքերի կողմից իրականացված հայ եւ մյուս ժողովուրդների ցեղասպանությունը եւ Թուրքիայի կողմից դրա հերկումը տարբեր հանցավոր ակտեր չեն։ Ժխտողականությունը հենց ցեղասպանության շարունակությունն է։ Նշենք, որ գրքի հեղինակը զբաղվում է հենց ցեղասպանության խնդիրներով, ինչպես նաեւ լայնամասշտաբ աշխատանք է իրականացնում Մերձավոր Արևելքում քրիստոնյա մշակույթի պահպանման գործում։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը կարևորեց հենց այս հանգամանքը։ Շոննես Մարշալը այն մարդկանցից մեկն էր, որը կարողացավ բողոքի ձայն բարձրացնել անդեմ քրիստոնյաների ցեղասպանության, որը կատարվում էր Իրաքում, Սիրիայում եւ Մերձավոր Արևելքի մյուս երկրներում։ Նրա հենց աշխատությունն էլ ցեղասպանության ժխտողականության դեմ է։ Գիրքը հարուստ է բարբերական մամուլից եւ նորահայտ արխիվային նյութերից ներառված փաստագրական տվյալներով։ Ի դեպ, այն հրատարակվել է Արցախի Պետական Համալսարանի Գիտական խորհրդի որոշմամբ։ Զբոսաշրջության գործակալության տնօրեն Սերգեյ Շահվերդյանը չխոսեց գրքի բովանդակության մասին, փոխարենը պատմեց իր եւ գրքի հեղինակի առաջին հանդիպման մասին։ Ցեղասպանության 100-ամյակի տարիներ, երբ մեր երկիր այցելեցին մեր կողմից շատ սիրված Անտոնի Արսլանը ու իր հետ ամերիկուհի մի կին, որը չգիտես ինչու հայերեն էր խոսում նաև։ Այդ թվականին եւ ձևավորվեց կարծում եմ մեր սիրելի պրոֆեսոր Շվոնի զգացմունքը դեպի Արցախ, դեպի արցախցիներ։ Շվոնը ոչ միայն սոցիալական պրոֆեսոր է, ինքը նաև հիմնադիր է մի շատ կարևոր կազմակերպության, որի անվանումն է քրիստոնյաները կարիքի մեջ Պրոֆեսոր Շվոնի գրքին տակավին շատ քիչ մարդկանց է հաջողվել ճանոթանալ, որոնց շարքում է Արցախի պետական համալսարանի փիլիսոփայության եւ քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ Աննա Հակոբյանը։ Ես առավել շատ հիացել եմ հանգամանքով, որ շատ նկատելի է հեղինակի էմոցիոնալ կապը իրեն կողմից արտարծվող թեմայի նկատմամբ։ Թվում է, թե վերլուծությունը կատարող մարդը ինքը ապրել է, ինքը զգացել է հայոց վիշտը, Գրքում ոչ միայն հայերի ցեղասպանության ժխտողականության մասին է խոսվում, այլև Օսմանյան կայսրությունում եւ հետագայում Թուրքիայի Հանրապետությունում ապրող բնիկ ժողովուրդների, հույների, ասորիների եւ այլ ազգերի։ Հեղինակը գրքում նաեւ ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է կանխարգելել ցեղասպանությունները, որոնք մինչ այսօր էլ շարունակվում են։ Շվոն Նաշմարշալն իր երախտագիտությունը հայտնել ջերմ ընդունելության համար, ապա հակիրճ անդրադարձել գրքին։ Ճիշտ է, որ Անտոնիա շատ կարևոր է ազգի համար որովհետև Անտոնիան քինքը մայրը եւ միշտ կարծեցի ինչու, ինչու, ինչու աս ցեղասպանությունը։ Որովհետև ես փիլիսոփա եմ եւ ուրիշ եւ ես բազմաբան չեմ։ Ամեն մարդ ինձ պատմի եւ բայց ես միշտ աչարը, աչարը ուզեմ ինչու Հանդիպման վերջում Շվոն Նաշմարշալը խոսացավ կրկին այցելել Արցախ նոր գաղափարներով ու նոր ծրագրերով։ Իլրումը նշենք, որ Շվոն Նաշմարշալի հետ Արցախ էր ժամանել եւ շնորհանդեսին ներկա էր նաեւ հայկական ցակում ունեցող հայտնի իտալացի գրող Արտույտների ագարակա աշխատության հեղինակ Անտոնիա Արսլանը։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ Շրջկենտրոնի միավորման եւ ենթակա զորամասերի միջև կազմակերպվել է ինտելեկտուալ խաղմրցույթ։ Այս մասին ասել է Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ Երազիկ Հայրյանը։ Նրա խոսքով խաղի մասնակցել է 6 թիմ։ Խաղն անցկացվել է 3 փուլով, յուրաքանչյուր փուլում արկա էին 12-ական հարցեր։ 3 փուլերի արդյունքներով ժյուրին առաջին մրցանակը շնորհել է դիզակ թիմին։ Միջոցառման հաղթողներն արժանացել են պատվոգրերի եւ նվերների։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում հնարավոր է մինչև 25-ից 30 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան ակություն։